15 skirsnis. Kažkoks ankstyvas medžiotojas traukė tolimų takelių švilpaudamas gilėrį dainelę. Išgirdus tą melodiją, bulaturėliui dingtelėjo mintis įsilipti į medį, kad ir senasis buvo gana vikrus. Netoliese augo labai didelis bukas, vertas titiro ir bulaturėlio. Nuoroda. Titiras – piemenėlis iš Vergilijaus pirmosios eklogos, gulys atsainę pozą didelio buko paungsmėje. Nuorodas pabaiga. Jisai įsikūrė į medį taip aukštai, kiek tik galėjo. Tai buvo puikia mintis. Atidžiai peržvelgęs gyrė toje pusėje, kur brusginai virto neįžengiamą tankme, Bulatriuelis staiga vėl išvydo tą žmogų, tačiau vos spės pamatyti, vėl pametė jį iš akių. Žmogus įėjo ir veikiau prasmuko į gana tolimą laukime už aukštų medžių, kurią Bulatriuelis labai gerai žinojo, nes ten netoli didelės akmenų krūvos jis buvo pastebėjęs lygotą kaštaną – su cinko plokštele ant nesveikos vietos, prikalta tiesiog prie žemės. Tai ta pati aikštelė, kurią kadaise žmonės vadino blarių traku. Krūva akmenų nežinia kam ten suverstų prieš 30 metų teberiokso ir dabar. Amžiaus ilgumų niekas negali prilygti akmenų krūvai, nebent tik lentinė tvora. Jos atsiranda trumpam laikui, bet tai geriausia dingstis laikytis ilgiausius metus. Balaturiuelis nesitverdamas džiaugsmų taip skubėjo, kad iš medžių veikiau išdribo negu išlipo. Ir štva surasta belieka tik sugauti žvėrį. Galimas daiktas ten ir yra tas garsus įsisvajotas lobis. Nelengvas buvo darbas prasigauti į tą laukimę. Pramintais takeliais darančiais tūkstančius apmaudžių vingių būtų reikėję eiti gerą ketvirtį valandos, o braunantis tiesiog per tankius brusginus, kurie ten nepaprastai digliuoti ir kibus – reikėjo sugaišti daugiau kaip pusvalandį. Šito dalyko bulaturelis ir nesumetė. Jis patikėjo tiesią liniją. Pagarbos verta regėjimo paklaida, kuri tačiau yra pražudžiusi ne vieną žmogų. Jam atrodė, kad šis neįžengiamas tankumynas geriausias kelias. Patrauksime rivolį vilkų prospektų, tarė į savo. Bulaturėlis papratęs vaikščioti aplinkiniais keliais šį kartą apsiriko pasirinkęs tiesų kelią. Jis ryštingai šoko grumti su krūmais. Jam teko susikipti su kadagiais, dilgėlėmis, gudobelėmis, erškiečiais, pigdagiais, atkariomis gerbogėmis. Jis visą susidraskė. Daubos dugne telkšojo bala, kurią reikėjo perbristi. Pagaliau po kokių 40 minučių bulatriuelis pasiekė blarių traką, visas šlapės apsipylęs prakaitų, uždusęs, susidraskęs, įsiutęs. Laukimėje nieko nebuvo. Bulaturėlis pribėgo prie akmenų krūvos. Ji tebe kupsojo savo vietoje, jos niekas nenusinešė. O dėl žmogaus tai jis buvo dingęs miške. Pabėgęs. Kur, į kurią pusę, niekaip neatspėsi. O kas buvo visų skaudžiausia, už akmenų krūvos prie medžio su cinko plokštele bulaturėlis pamatė neseniai kasinėtą žemę, užmirštą ar numestą kastuvą ir duobę. Dobė buvo tuščia. Vagis, sukliko bulaturėlis, iškėlė savo kumščius ir grumuodamas nežinia kam. Antras skyrius – Po pilietinio karo Marijus ruošėsi namų karui. Marijus ilgą laiką buvo tarp gyvybės ir mirties. Kelias savaitės jis karščiavo ir klėdėjo, radosi gana rimtų simptomų smegenyse, kurios veikiau sukėlė galvos sutrenkimai negu pačio žaizdos. Jauras naktis Marijus kartojo kozetės vardą su niuriu, karštlygės kamuojamo ligonio užsispyrimu, su baugiu mirštančiojo atkaklumu. Kai kurie sužeidimai buvo labai rimti ir pavojingi, nes plačio žaizdos puliavimas gali visuomet užkrėsti kraują ir tam tikromis atmosferos sąlygomis ligonį nuvaryti į kapus. Todėl mažiausia oro atmaina kiekviena audra gydytojui keldavo nerimą. Svarbiausia, kad ligonis dėl nieko nesijaudintų, kartuodavo jis. Tvarstymai buvo sudėtingas ir sunkus darbas. Tais laikais dar nebuvo išrastas būdas lipnių pleistrų pritvirtinti tvarščius ir raiščius. Korpijai Nikoletis supešiojo visą paklodę, didumo kaip lubo, sakė jį. Su dideliu vargu chloros kėdinio pavilgais ir prideginimais pragaro akmenėliu pavyko atsiginti nuo gangrenos. Visą laiką, kol buvo pavojus, pona Žilnormanas nesitraukė nuo sunaičio galvų galiu ir lygiai kaip Marijus buvo nei gyvas, nei miręs. Kasdieno kartais du kartus per dieną kažkoks žilagalvis ponas, labai padoriai apsirengęs, kaip nupasakojo durininkas, ateidavo pasiteirauti apie sužeistojo savijautą ir palikdavo storo korpijos paketą tvarstymams. Pagaliau rugsėjo 7 praėjus lygiai keturiems mėnesiams po tos baisios nakties, kada Marijus Leisgyvis buvo atgabentas pasenelį, gydytojas pareiškė, kad dabar už ligonio gyvybę galima atsakyti. Prasidėjo sveikimas. Tačiau Marijui vis dėlto reikėjo dar kokius du mėnesius gulėti šias langę dėl komplikacijų, kurias sukėlė raktikaulio lūžis. Panašiais atvejais paprastai lieka viena paskutinė žaizda, kuri niekaip nenori užgyti ir tvarstymai tęsiasi be galo, didžiam ligonio apmaudui. Be ko kita užtrukusi lyga ir lėtas veikimas išgelbėjo Marijų nuo persekiojimų. Prancūzijoje nėra tokios rūstybės, net liaudės rūstybės, kuri neatslūktų per pusmetį. Protų nusiteikimas tuo metu buvo toks, kad dalyvavimas maište anaip tol nebuvo retas reiškinys, todėl į tai norom nenorom reikėdavo užmerkti akis. Pridursime, kad liūdnai išgarsėjęs prefekto Žiskė įsakymas, kurio gydytojai buvo įpareigojami išduoti sužeistuosius, sukėlė ne tik viešosios nuomonės, bet pirmiausia karaliaus pasipiktinimą. Ir šis visuotinis pasipiktinimas sužeistiesiems buvo geriausias apginimas, apsauga ir užtarimas. Todėl kariniai tribunolai nedryso nieko patraukti atsakomybę, niskirus tuos, kurie buvo paimti su ginklu rankoje. Tokiu būdu Marijus buvo paliktas ramybėje. Ponas Žilnormanas perėjo visas nusiminimo, o paskui entuziastiško džiaugsmo stadijas. Teko padėti daug vargo, kol jis buvo atkalbėtas nesėdėti ištisas naktis prie sužeistojo. Jis liepė pastatyti šalia Marijaus lovo savo didįjį fotelį, pareikalavo, kad pavilgams ir tvaršiams – Sesuo naudotų geriausius baltinius, kokie tik buvo namuose. Panelė Žilnorman išmintinga ir prityrusi šeimininkė, dėdamasi pildantį senuko įsakymų, sugebėjo paslėpti ploniausius kalbinius. Pona Žilnormanas nenorėjo negirdėti, kad storas kiltas daug labiau tinka korpėjai už batistą, o sudėvėta drobė geresnė už naują. Jis visados dalyvaudavo Marijaus tvarstymuose, o panelė Žilnorman tuo metu droviai pasišalindavo. Kada jam matant daktaras žirklutėmis karpydavo Marijui apmirusias kūno daleles, jis šūkčiodavo, ai, ai. Graudu būdavo žiūrėti, kaip jis drebančiomis nuo senatvės rankomis paduodavo sužeistajam puodelį vaistų. Įsikiriai klausinėjo gydytoje, nepastebėdamas, kad jo klausimai vis tie patys. Ta diena, kai daktaras ponui Žilnormanui pranešė, jog Marijui nebegrėsė joks pavojus, senukas visai patrako iš džiaugsmo. Durininkui jis padovanojo tris luidorus – Vakare savo kambaryje jis pašoko gavotą, spraksėdamas pirštais lykas tanjetėmis ir niuniuodama šią dainelę. Žana gimus puotie piemenaičių šalyje. Jis sakytumė į medus, oi saldus. Amuriukas apsukrus laido svaido jo žvilgsnius, tykoje pamažėlę cvakt strėlę. Aš Žanetą pamilau už Dianą dar labiau, jos žavus ir grožybės nuostabes. Paskui ponas Žilnormanas atsiklaupė ant kėdės ir baskas, kuris stebėjo pro praviras duris, tarėsi girdėjęs jį meldžiantis. Lygi šiol senukas visai netikėjo dievo. Marijaus veikimas kėlė vis mažiau abejonių ir kiekvieną pagerėjimo fazę ponas Žilnormanas pažymėdavo kokią nors paikystę. Jis darė galybę visokių netikėtų linksmų pokštų, lakstė aukštyn ir žemyn laiptais, pas nežinodamas kodėl – Viena kaiminė, tiesa, labai graži, tiesiog apstulbo vieną rytą gavusi didelę puokštę gėlių, jas atsiuntė ponas Žilnormanas. Kaiminės vyras pakėlė jai pavydos sceną. Ponas Žilnormanas mėgino pasisodinti ant kelių Nikoletę. Marijų jis vadino ponu baronu, šaukė, te gyvoja respublika. Tolydžiu jis klausdavo daktarą, pavojus jau praėjęs, tiesa? Jis žiūrėdavo į Marijų švelniai mylinti senelį. Marijų valgantis bijodavo kvėptelti. Savęs jis nepaisė, su savimi nebesiskaitė, namų šeimininkas buvo Marijus. Senuko džiaugsmas panešėjo į įsižadėjimą, jis tapo savo anuko anuku. Kad ir koks guvus, jis buvo geriausias vaikas pasaulyje. Bijodamas varginti ligonę ar jam įkirėti, jis atsistodavo už Marijaus ir jam šipsuodavosi. Jis buvo patenkintas, linksmas, laimingas, žavus, jis pajaunėjo. Balti plaukai teikė jo spindinčiam veidui – romaus didingumo. Kai džiaugsmas nutvieskia raukšlių išvagotą veidą, šis būna vertas pagarbos. Senatvė šypsenoje esama kažkokios nežinomos aušros atšvaito. O dėl Marijaus tai jis nesipriešino tvarstymams ir priežiūrai, nes galvoje jam te buvo vienų viena mintis apie kozetę. Nustojęs karščiuoti ir klejoti, jos vardo jisai nebetarė ir būtų galėję atrodyti, kad apie ją nei negalvojo, o jis tylėjo kaip tik dėl to, kad jos siela buvo su ja. Marijus nežinojo, kas nutiko kozetei, šanvrerį gatvės įvykiai jam vaidenosi lyg kokioje migloje, jo atmintyje šmėkščiojo tik neaiškų šešėliai – Eponina, Gavrošas, Mabefas, Tenardie – Visi jo bičiuliai apgaupti klaikių barikados dūmų keistas pono Fošlevano dalyvavimas tame krūviname mūšyje, tame šėlstančiame uragane jam atrodė myslė. Jis niekaip negalėjo suprasti, kaip pats išliko gyvas, nežinojo nei kas, nei kaip jį išgelbėjo, ir niekas aplinkinių jam to negalėjo paaiškinti. Tik tiek jam buvo papasakota, kad vieną naktį jį fiakru kažkas atvežė į Kalvarijos seserų gatvę. Praeitis, dabartis, ateitis, viskas virto migloto atsiminimu. Tačiau šiuose miglose buvo vienas nepajudinamas taškas, ryškus ir griežtas planas, kažkas panašaus į granitą, vienas pasiryžimas, vienas troškimas – surasti kozetę. Mintis apie gyvybę ir mintis apie kozetę jo sąmonėje buvo neatskiriamus. Savo širdyje jis nutarė – nepriimti vienos bentros ir iš kiekvieno, kuris mėgintų priversti jį gyventi, ar tai būtų jo senelis ar jo likimas, ar patsai pragaras, neatšaukimai nusprendė reikalauti jam gražinti prarastą įrojų. Marijus nuo savęs neslipi, kad jam reikės įveikti didelės kliūtis. Pažymėsime vieną smulkmeną. Visi senelio rūpeščiai ir gerumas niekiek Marijos nenuginklavo ir net nelabai įtėjaudino. Pirmiausiai jis toli gražu ne viską žinojo – Be to savo lygūstame, galbūt dar karštlygiškame būvyje jis nepasitikėjo senelio meilumu, tokiu jam neįprastu ir nauju, ir įtari, kad senelis tuo siekia tik jį pavilioti. Marijus paliko abejingas ir šaltas. Senelis veltoje įkvoja savo pasigailėtiną seno žmogaus šypsenas. Marijus kalbėjo savo, kad viskas yra malonu ir gražu tik tuo tarpu, kol jis nuolankiai tyli, bet kai tik jis susimins apie kozetę, senelis tuoj nusimes kaukę ir parodys savo tikrąjį veidą. Tuomet prapliups baisė audra, vėl iškils jos kilmės, neligios visuomeninės padėties klausimai, pasipils ištisa kruša sarkazmų ir prieštaravimų. Fošlevanas, kuplevanas, turtas, neturtas, skurdas, akmuo ant kaklo, ateitis. Aršus priešinimasis ir galų gale nesutikimas. Marijus iš anksto ruošėsi duoti atkirtį, be to, grįžtant sveikatai, Jo atmintyje atgyjo senos nuoskaudos, atsivėrė seno žaizdos. Jis ėmė galvoti apie praeitį ir tarp pono Žilnormano ir jo Marijaus vėl atsistojo pulkininkas pon Mersi. Marijus kalbėjo savo, kad nėra ko laukti tikro nuoširdumo iš žmogaus, kuris buvo toks neteisingas ir toks žiaurus jo tėvui. Ir kuo jis ėjo sveikin, tuo labiau jo širdį kerojo kažkoks atšiaurumas seneliui. Ponas Žilnormanas romiai tai kenti. Ponas Žilnormanas savo vienas pastebėjo, kad Marijus nuo to laiko, kai buvo atvežtas jo namus ir atgavo sąmonę, niekartą nepavadino jo tėvų. Tiesa, nevadino jo nei ponu. Taip gudriai sureksdavo sakinius, kad nereikėtų sakyti nei vieno, nei antro. Aiškiai brendo krizė. Kai beveik visuomet esti panašiais atvejais, prieš stodamas į mūšį, Marijus bandė save smulkiuose susidūrimuose, kare šitai vadinama daryti žvalgybą. Vieną rytą ponas Žilnormanas, skaitydamas kažkokį jam į rankas pakliuvusi laikraštį, pašaipiai atsiliepė apie konventą ir paleido kažkokią royalistinę sentenciją apie Dantoną, Senžiustą ir Robespierą. 93 metų žmonės buvo titanai, šiurkščiai atkirto Marijus. Senukas nutilo ir lygi pat vakaro nebepratarė nei žodžio. Marijus, kuris niekad nebuvo pamiršęs nepalaužiamo savo vaikystės dienų senelio, Šį tylėjimą palaikė giliai paslėptą rūstybę ir numatydamas inertingą kovą, juo atkakliau pradėjo mintise ruoštis mūšiui. Jis tvirtai nusprendė, jei senelis nesutiks, nusiplėšti visus tvarščius, įsinarinti raktikaulį, apnoginti ir išdraskyti ne visai dar užgyjusią žaizdas ir atsisakyti nuo bet kurio maisto. Marijaus žaizdos buvo jo ginklas – užkariauti kozetą arba mirti. Su neure ligonio kantrybė Marijus laukė patogaus momento. Tas momentas atėjo. Trečias skyrius Marijus atakuoja. Vieną kartą, tuo metu, kai duktė tvarkė ant marmurinio komodos viršaus buteliukus ir stiklines, ponas Žilnormanas pasilenkė prie Marijaus ir tarė jam kuo meiliausių tonų. Žiūrėk, mano berniuk, tavim dėtas aš dabar daugiau kipčiau į mėsą negu į žuvį. Kepta plekšnė puikus valgys pradedančiams veikti, bet norint ligonį kaip reikiant pastatyti ant kojų reikalingas geras kotletas. Marijus, kuriam jau beveik visai buvo grįžusios jėgos, susikaupė, atsisėdo lovoje, nuleido sugniauštus kumščius ant apkloto, pažiūrėjo seneliui tiesiog į akis ir grėsminga mina pareiškė. Šią progą aš turiu jums šitą pasakyti. Ką būtent? Aš ketinu vesti. Tas jau numatyta, atsakė senelis ir prapliupo juoktis. Kaip tai numatyta? Taip numatyta, galėsi turėti savo mergaičiukę. Marijus apstulbęs iš džiaugsmo visas suvirpėjo. Ponas Žilnormanas varė toliau. Taip, turėsi savo mieląją žavę mergaitę. Kiekvieną dieną į čia ateina seno pono pavidalų ir teiraujasi apie tavo sveikatą. Nuo to laiko, kai tu buvai sužeistas, ji nieko daugiau neveikia, kaip tik tai verkia ir tau korpiją plėšo. Aš teiravausi. Ji gyvena ginkluoto žmogaus gatvėje septintas numeris. Na tai pakalbėkim, tu nori ją vesti. Puiku, vesk. Mat kaip įsišokai. Su maniai visą samokslą tariai savo, aš viską tiesiog atvirai pareikščiau tam seneliui, tai regentystės ir direktorijos mumijai, tam buvusiam dabišiui, dorantui, virtusiam žerontų. Ir jis yra turėjęs intrigėlių ir meilės nuotikių savo grizečių ir savo kozečių ir jis kadaise puikavo, ir jis padangėmis skraidė pavasario vaisių ragavo. Norės, nenorės, bet teks jam tai priminti. Nuoroda. Dorantas galantiškas įsimylėjėlis, Žerontas niurzgus senis, Moliero komedijos personažai. Nuorodos pabaiga. Tada pamatysime, bus mūšis. Mat koks tu, tu įmi jauti už ragų, puiku. Aš tau siūlau kotletą, o tu atsakai, beje, aš noriu vesti tai bent nukrypimas. Aha, tu tikėjasi, kad mes susivaidysim, nežinoji, kad tas senas šelmis. Ką tu dabar pasakysi tavo apmaudu? Niekų gyvų nelaukiai, kad tavo senelis dar didesnis lengvabūdis negu tu pats. Tavo puikiai iš anksto paruošta kalba nuėjo niekais, ponas advokatė, kaip pikta. Jo geriau siūsk dabar. Aš darau viską, kaip tu nori, ir tuo užčiaupiu tau burną kvailu, tik klausyk. Aš keiravausi, juk ir aš gudruolis, ji žavinga, ji dora. Apie Uloną viskas prasimanyta, ji pripešiojo didžiausią krūvą korpijos, ji tikras lobis ir ji tave dievina. Jei būtų miręs, mus visus tris būtų laidoje. Josios karsta būtų nešę paskui manąjį. Kai tau ėmė darytis geriau, man net buvo atėjus mintis ją stačiai pasodinti prie tavo galvų galio, bet tik romanus jauna mergina šitai be jokių ceremonijų atvedama prie lovų sužeistam gražuoliui, kuris jai patinka. Gyvenime šitaip nedaroma. Ką būtų pasakiusi tavo teta? Tu juk beveik visą laiką gulėjai nuogas, mano balandėlį. Paklausk Nikoletę, kuri nuo tavęs ne minutės neatsitraukė, ar buvo įmanoma įleisti čia moterį. Bet to, kągi būtų pasakęs gydytojas? Graži mergina joks vaistas nuo karščio. Na gerai, tiek to daugiau apie tai nekalbėsim, viskas pasakyta, padaryta, baigta, imk ją. Štai koks aš nevidonas. Aš matai jaučiau, kad tu manęs nemyli ir tariau savo, kągi čia padarius, kad šitas galvijas mane pamiltų. Ir pagalvojau, šia aš juk po ranka turiu tą mažytę kozetę, imsiu ir atiduosiu ją mergaitę, gal jis tada mylės mane truputį, ar bent pasakys, kuo aš nusikaltau – O tu maniai, kad senis pradės šėlti ir dūkti, im šaukti, drausti, pakels lasdant šitos skaiščios aušros. Anaip tol, kozetė, sutinku, meilė, prašau, nieko geresnio nereikalauju. Teikite svesti, gerbiamasis ponė, būk laimingas mano mylimas vaikelį. Tai tarė senukas pravirko. Apkabinės Marijaus galvą jis abiem rankom ją priglaudė prie savo senos krūtinės ir jiedu abu ėmė verkti. Ašromis kartais pasireiškia aukščiausia laimė. Tėve, sušuko Marijus. Ach, tai tu mane myli, sušnipždėjo senukas. Tai buvo neužmirštamos akimirkos, jėdu abu duso į susijaudinimą ir negalėjo kalbėti. Na, mat, suvapėjo pagaliau senis, vis dėlto ir jis prabilo. Jis man pasakė tėvę. Marijus atpalaidavo savo galvą į senuko glėbį ir tilutėliai paklausė, tėvę, bet dabar, kai aš jau visiškai sveikas, man atrodo, galima būtų su ją susitikti. Ir tas numatyta, rytoj ji bus čia, tėvė. Ko? Kodėl ne šiandien? Kągi tegu bus šiandien, galima ir taip. Tu mane tris kartus pagret pavadinai tėvė, o tai juk šio to verta. Aš to jau pasirūpinsiu. Tau ją atves. Viskas numatyta, aš tau sakau. Šitą istoriją kažkada jau eilėmis apdainuota. Andrė Šenje elegijos sergantis jaunuolis atomasgoje, to paties Andrė Šenje, kurį 93 metais papjovė tie niekš, tai yra titanai. Ponui Žilnormanui pasirodė, kad Marijus truputį paniuro, bet tasai ekstazis pagautas, tiesą sakant, jo visai nei nesiklausė ir kur kas daugiau galvojo apie kozetę negu apie 1793 metus. Drebėdamas iš baimės, kad taip ne vietoj užsiminė apie Andrė Šenje, senelis to jau susigrėbė. Papjovė čia netinkamas žodis. Dalykas tas, kad didėjai revoliucijos genijai – kurie be jokios abejonės nebuvo pikti žmonės, o tikri herojai, garbė žodis, na, jiems atrodė, kad Andrė šiandien jiems truputį kliudo. Ir nutarė jį giljo, tikriau sakant, šie didus vyrai, Termidoro 7 dieną visuomenės labui paprašė Andrė šiandien teiktis eiti. Pona Žilnormanas susipainė savo patie žodžiuose, turėjo sustoti, negalėdamas nei pabaigti sakinio, nei jo atšaukti, ir dukteriai taisant už Marijos nugaros priegalvius – sujauktus po tokio susijaudinimo, senukas išbėgo iš miegamojo taip greitai, kiek tik jo amžius leido, užtrenkė duris ir visas raudonas, švangždamas įsiutęs įsprogusiomis ant kaktos akimis, užlėkė tiesiog ant šaunėjo basko, prieš kambarį valančio batus ir inertingai jam suriko į veidą šimtas tūkstančių velnių. Tiek galvažudžiai jį nugalabijo. Ką tokį ponę? Andrė šiandien. Tikra tiesa, ponė, atsakė persigandęs baskas. Ketvirtas skyrius. Panelė Žilnorman jau nebesipiktina, kad ponas Fošlevanas atsinešė kažką po pažastimi. Kozetė ir Marijus pagaliau susitiko. Koks buvo tas jų pasimatymas, mes nepajėgėme prašyti. Yra tokių dalykų, kurios atvaizduoti neverta nemėginti. Jų tarpe saulė. Visa šeima, įskaitant Baską ir Nikoletę, buvo susirinkusi Marijaus miegamajame tuo momentu, kai įėjo kozetė. Mergaitė pasirodė ant slenkščio, ją tarsi gaubė aureolį. Lygiai tą akimirksnį senelis buvo besirengęs šnypštis, jis taip ir sustingo įkišęs nosį į skarelį ir spoksojo pronosinį kozetę. Nuostabi, sušuko jis, paskui triukšmingai įsišnypšti. Kozetė buvo apsvaigusi, sužavėta, nusigandusi džiugi. Į tiek drovėjosi, kiek tik galima drovėtis iš laimės. Ji kažką vapėjo, čia blikždama, čia rausdama – Ji mielai būtų puolusi Marijų į glėbį, tačiau nedryso. Jai buvo gėda rodyti savo meilę visiems matant. Mes negailestingi laimės kupiniems įsimylėjusiems. Mes stypsome prie jų, kada jiems norisi būti vieniems. Tikrai sakant, jiems visi kiti nereikalingi. Kartu su kozete paskui ją į kambarį įėjo žilaplaukis vyriškis, rimtas, tačiau šypsantis kažkokią neįprastą skausmingą šypseną. Tai buvo ponas Fošlevanas, tai buvo Žanas Valžanas. Jis ano durininko vilkėjo labai padoriai, visiškai naujais juodais rūbai su baltų kaklaraiščių. Durininkui jokių būdų negalėjo ateiti galva, kad šitas garbus buržuo, veikiausiai notaras, galėtų būti tas pats baisus slavonų nešėjas, kuris birželio septintosios naktį pasirodė prie jo durų, apiplyšęs, pajuodė šlykštus, neurus, kruvinų ir purvinų veidų, neždamas ant rankų bežadį Marijų. Vis dėlto kažkas užadino jo profesinę uoslę. Pamatęs poną Fošlevaną su kozete, durininkas negalėjo susilaikyti, nepasakė savo žmoną jausį. Nežinau kodėl, bet man vis dingsi tarytum esu jau matęs kažkur šitą veidą. Marijaus miegamajame ponas Fošlevanas atsistojo nuo šaliai prie durų, Po pažastimi jis laikė kažkokį paketą, labai panašų į knygą in oktavo, suviniotą popierėje. Popierius buvo žalsvos spalvos ir atrodė lyg apmusijas. Ar tas ponas visuomet šitaip nešiojasi knygą po pažastimi, tyliai paklausė Nikoletę, panelė Žilnorman, kuri labai nemėgo knygų. Kasgi čia tokio? Irgi pašnipždomis atsakė ponas Žilnormanas, nugirdęs tą klausimą. Jis mokslininkas, na tai kas? Ar jis dėl to kaltas? Ponas Bularas, kurį aš pažinojau, taip pat niekuomet iš namų neįdavo be knygos, amžinai turėdavo prie širdies prispaudęs kokį foliantą. Ir sveikindamas svečią prašneko jau garsiai. Ponas Tranšlevanai. Senelis Žilnormanas prasitarė netyčiai, stačiai turėjo aristokratišką manierą painioti tikrinius vardus. Ponas Tranšlevanai, turiu garbę jūs prašyti panelės rankos mano sunaičiui, ponui, baronui, Marijui Ponmersi. Ponas Tranšlevanas nusilenkė. Sutarta, pareiškė senelis. Ir pasisukęs į Marijų ir Kozetę, pakėlė abi rankas ir juodu laimindamas tarė. Dabar galite vienas antrą dievinti. Jiems nereikėjo šito du kartų sakyti. Nieko jau čia nebepadarysi. Prasidėjo burkavimas. Jėdu kalbėjosi pusbalsių. Marijus pasirėmęs alkūnėmis savo šezlonge, Kozetė stovėdama šalia jo. O dieve mano, šnipždėjo kozetė, pagaliau aš vėl jūs matau. Tai tu, tai jūs. Kaip tu galėjai eiti tenai muštis? Kodėl? Tiesiog baisu. Keturis mėnesius buvau vos gyva iš baimės. Kaip žiauriai jūs pasielgėte, kad nuėjote į tas kautinės. Ką aš jums padariau? Aš jums atleidžiu, bet daugiau taip nedarykite. Dabar, kai mes buvome pakviesti čia ateiti, aš vėl ko nenumiriau, tikėjau iš džiaugsmo. Man buvo taip ilgu. Aš net nesuspėjau gražiai apsirengti, turbūt baisu į mane žiūrėti. Ką pasakys jūsų giminis pamatę suglamžytą mano apikaklaitį, bet jūs kalbėkite. Visą laiką aš vieną šneku. Mes po senoviai gyvename ginkluoto žmogaus gatvėje. Jūsų petys, sako, baisiai atrodės, visas kumštis galės tilti žaizdoje. O paskui jums rodos mėsa su žirklėmis karpi. Kaip šiurpu. Aš taip verkiau, visas akis išverkiau. Net jokinga, kad šitie galima ištverti. Jūsų senelio labai geras veidas – Nejudėkite, nesiremkite ant alkūnės, atsargiau dar usigausite ir jums skaudės. Ach, kokia aš laiminga, pagaliau baigėsi mūsų kančius, aš visai pasidariau kvailutį. Tiek jums norėjau visko pripasakoti, bet viską užmiršau. Ar vis dar mylit mane? Mes gyvename ginkluoto žmogaus gatvėje, ten nėra sodo. Aš visą laiką pešiojau korpiją. Pažiūrėkite, ponė, kokią nuospaudą prisitrynė on piršto, taip per jūs, angelę, šnipždėjo Marijus. Angelas – Vienintelis žodis, kuris negali įgrysti. Joks kitas žodis net laikytų tokio negailestingo kartojimo, kurį taip mėgsta įsimylėjusieji. Paskui gėdinamėsi pašalinių jėdų nutilo ir nekalbėdami daugiau nei žodžio, tik švelniai spaudi vienas antram rankas. Pasisukėsi visus, kurie buvo kambaryje, ponas Žilnormanas sušuko. Šnekėkite garsiai, publiką, kleigėkite, užkite, vaizduokite griaustinių scenos – Nagi daugiau triukšmo po šims, duokite gi vaikams pasiplebėti lygi valiai. Ir prieės prie Marijos ir Kozetis tilutėlį jiems tarė, sakykite vienas antram tu, nesivaržykite. Tetulė Žilnorman sumišusi žiūrėjo į tą šviesos spindulį, staiga įsiveržusi jos blandų senos moters pasaulėlį. Jos nuostaboje nebuvo nieko priešiško, nieko bendro su piktu ir pavydžių pelėdo žvilgsniu įsmėgtų į balandžių porelę. Tai buvo kvailokos vargšelės 57 metų senmergė žvilgsnis. Tai nepavykęs gyvenimas stebėjo džiūgaujantį žydėjimą meilę. Panelė vyresnioji Žilnorman, jai tarė tėvas, aš seniai tau sakiau, kad tu to sulauksi. Valandėlį jis patilėjo ir pridūrė, pasidžiaug dabar kitų laimę. Paskui atsigrėžė į kozetę, bet kokia ji graži, kokia graži, tikras grezas ir visą tai teks tau vienam padauža. Ak, tu šaldrė, gerai tau pasisekė su manimi. Jei būčiau 15 metų jaunesnis, mes kirstumės skardais ir dar nežinia, kad ramgi tektų. Klausykite, panelė, aš stačiai jūs įsimylėjau. Čia nieko nuostabaus, jūsų teisė žavėti širdis. Ak, kokias puikias linksmas vestuvės mes turėsime. Mes sendenį iš Šventojo Sakramento parapijos, bet aš išgausiu dispensą judviem tuokti Senpolio parapijoje. Ten bažnyčia gražesnė jezuitų pastatytą, daug pošnesnį, tai priešais kardinolo Debirago fontaną. Jezuitų architektūros šedevras yra Namiurė ir vadinasi Senlų. Būtinai turėsite ten nuvykti po vestuvių. Verta nukeliauti. Panelė, aš visiškai palaikau jūsų pusę, aš noriu, kad merginos ištekėtų, jos tam ir sutvertos. Tegu visos jaunos merginos eina prosenelės javos pėdomis. Štai ko aš linkiu. Likti mergelė labai girtinas dalykas, bet gyventi šalta. Biblijoje pasakyta dauginkitis. Tautoms gelbėti reikalinga Žana d'Ark, o tautoms dauginti reikalinga močiutė žygon. Taigi tekėkite, gražuolis. Iš tikrųjų, aš nesuprantu, kam reikia mergauti. Žinau, jos turi atskiras koplytėlės bažnyčios ir godžiasi tuo, kad priklauso šventosios mergelės brolyjai, bet velniai rautų vis dėlto gražus vyras šaunus vaikinas, o po metų dručkis, šviesia plaukis mažiulis su tokiomis smagiomis raukšlelėmis putniuose šlaunytėse, kuris linksmai žinda krūtį ir jamaigo savo rausvomis letenėlėmis, šipsodamas į šviesią aušrą. Tai daug geriau negu žvakė rankoje per mišparus ir gesmė turis eburnea. Bokšte balčiausiasis latiniškai. 90 metų senelis padarė kojomis piruetą ir tankiai berdama žodžius, paleistos piroklis greitumu užtraukė. Saldus svajonių žiedas ruošėsi pražysti, tavęs alkipai laukia greitai moterysti.